บุ๊กทูสี่สิบเอ็ดเอ็มปัดปุลุสาตุที่ไหน orientasi สำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนคะ di mana letak departemen perhubungan คุณมีแผนที่เมืองให้ดิฉันไหมคะ Apakah Anda punya peta untuk saya? จองโรงแรมที่นี่ได้ไหมคะ Apakah di sini bisa memesan kamar hotel? เมืองเก่าอยู่ที่ไหน Di mana kota tuanya? วิหารอยู่ที่ไหน Di mana katedralnya? พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน Di mana ada museum? ซื้อสแตมได้ที่ไหน Di mana bisa membeli perangko? ซื้อดอกไม้ได้ที่ไหน Di mana bisa membeli bunga? ซื้อตั๋วได้ที่ไหน Di mana bisa membeli tiket? ท่าเรืออยู่ที่ไหน Di mana pelabuhan? ตลาดอยู่ที่ไหน Di mana ada pasar? ปราสาทอยู่ที่ไหน Di mana ada istana การพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไหร่ Kapan mulai acaranya การพาเที่ยวชมจบเมื่อไหร่ Kapan acaranya berakhir การพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไหร่ Berapa lama acaranya? ดิฉันต้องการมัคคุเทศที่พูดภาษาเยอรมัน Saya ingin pemandu wisata yang berbahasa Jerman. ดิฉันต้องการมัคคุเทศที่พูดภาษาอิตาเลียน Saya ingin pemandu wisata yang berbahasa Italia ดิฉันต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาฝรั่งเศส Saya ingin pemandu wisata yang berbahasa Perancis